بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده الذي استفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Znači, na redu je i posljednji čas za danas, čas iz hadisa, a držat će ga naš brat, profesor Adnan Maglić. Znači, prvi put se susrećete sa njim danas na ovom kursu. Inače, svršenik Islamskog univerziteta u Medini, na ocijeku hadis. Budi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أتمان أكملان على أشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Zahvala pripada uzvišenom Allahu dželle šanuhu i neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem na njegovu porodicu i na njegove ashabe i na sve one koji ga slijede na putu dobra do sudnjega dana. Zahvala pripada Allahu Želešanuhu i na početku i na kraju i njemu se neizmjerno zahvaljujemo na najvećoj blagodati koju nam je podario na ovom dunjaluku. Na ovom dunjaluku je blagodat imati i metak, ali nije najveća blagodat. I blagodat je imati zdravlje, biti zdrav, ne biti bolestan, ali to nije najveća blagodat. Najveća blagodat je ova vjera kojom nas je uzvišeni Allah Želešanuhu počastio i učinio nas je od onih ljudi koji njemu subhanahu wa ta'ala svom stvoritelju padaju na seždu i njega obožavaju. A nije nam a nije dao da lutamo kao što to danas milioni ljudi radi, lutaju pa jedni obožavaju vatru, drugi obožavaju kipove, treći obožavaju kravu i tako dalje i tako dalje. Zato kažem hvala Allahu Želešanuhu koji nam je dao ovu najveću blagodat, blagodat vjere Islama i koji nam je dao da se ovako družimo i da zajednički tražimo njegovo subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. Danas kada ljudi gledaju i iznalaze razne e, mogućnosti i solucije kako da potroše svoje vrijeme u ovim vrućim i toplim danima, kako da potroše svoj meta koji su stekli u toku godine, gdje da odu, gdje da se okupaju, gdje da se sunčaju i tako dalje. Hvala Allahu kažem, koji je evo dao da se mi i ove godine kao i prošle godine opet družimo ovdje, da izučavamo Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, da nešto novo saznamo, da nešto novo naučimo, da se na taj način približimo Allahu Želešanu, jer samo prisustvo na ovakvim mjestima je blagodat i seva kod Allaha subhanahu wa ta'ala, a pogotovo kada čovjek nešto novo čuje, znači nešto novo, nešto novo nauči i na taj način, i na taj način se, e, dobro, nije i na taj način se jeli, približi Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. E, mi ćemo se uz Allahu pomoć e, kroz ovaj prijedan, znači kroz hadis, družiti sa e, riječima Allahovog poslanika sallallahu alaihi i pokušati dokućiti neke, koristi, izvući neke koristi iz tih hadisa. Prvi hadis koji ćemo ove prilike obrađivati je hadis koji bilježi Abu Hurere, koji prenosi Abu Hurere radijallahu ta'ala anhu, a bilježi ga ima muslim, u kojem Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže Inna Allahe tajibun la yakbalu illa tajiben. Allah Želešanuhu je dobar i Allah Želešanuhu je savršen i on ne prima osim ono što je dobro. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم Kaže dalje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i Allah dželešanu je naredio naredio vjernicima ono što je naredio poslanicima pa kaže Allah dželešanu o poslanici jedite jedite dobra ili lijepa jela i radite, radite dobra djela. Dalje kaže u drugom ajetu koji citira i spominje Allahu poslanik sa selleme o vjernici jedite lijepa jela od onoga sa čime smo vas mi obskrbili. Dalje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Thumma zakara ar-rajul yutilu safara, ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له Kaže dalje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže zatim je spomenuo čovjeka koji je dugo putovao. Dugo putovao, kaže bio je raščupane kose i prljav i kaže jamudu jedehi ila sama, on je svoje ruke kaže pružao ka nebu i govorio o gospodaru, o gospodaru. A njegova hrana je bila haram i njegovo piće kojom pio je bilo haram i njegova odjeća je bila haram, stečena na haram način i odgojen je na haramu, to jeste znači u svojoj mladosti njegovi roditelji su ga e, hranili haramom, pa kaže dalje poslanik sa seleme kako kaže da mu se uzvišeni Allah dželle odazove. Na samom početku u hadisa Allahu poslanik sa seleme kaže inna Allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Kaže Allah dželle je dobar, ili uzvišen. Šta znači ovo da je Allah Želešanuhu tajib? Ovo tajib je jedno od Allahovi Želešanuhu imena. I Allah Želešanuhu je potpun i u svojim imenima i dobar, potpun i uzvišen i, dobar, u svojim imenima i u svojim svojstvima i u svojim dijelima. Znači Allah želešanuhu je potpun, tako da on sve u svojim e, imenima, pa je on onaj koji sve čuje onaj koji sve vidi, jel tako? Onaj koji sve zna. Znači s te strane je uzvišeni Allah Želešanu potpun. Zatim potpun je u svojim dijelima. Šta znači da je Allah Želešanu potpun u svojim dijelima? To znači da sve ono što je Allah Želešanu dao da se dešava, da u tome i pored toga što čovjek možda nekad misli da u tome nije dobro, u tome se krije, krije velika mudrost. Pa tako, primjer radi. Čovjek od pa Allahove Đelešanu dobroti prema čovjeku je i to što je siromašan. A on možda misli da je to loše po njega i kaže, vidi što me Allah Želešanu iskušao, možda nekad izgubi sabor pa neke ružne riječi kaže i pomisli nešto ružno Allahu Želešanu. Međutim, i to je dobrota prema tebi, ti treba da znaš da Allah Želešanu njegovo ime, da je on dobar i uzvišen i Allah Želešanu je dobar. I kad je dao to siromaštvo, znaj da je Allah Želešanu i u tom segmentu dobar prema tebi bio. Zbog čega? Zato što kaže Allahu poslanik sa selam u jednom hadisu kaže inna prenosi od Allaha Želešanuhu koji kaže u hadisu kuci inna min ibadi ibadan kaže zaista ima mojih robova la yuslihuhum illa al faqr kaže koje neće popraviti ništa drugo nego da budu nego da budu siromašni walau aghnaytuhum haluhum a kaže da sam im dao imetak da imaju imetak da su bogati kaže oni bi se pokvarili znači vidimo da je dobrota Allaha dželešanu prema tom čovjeku u tome što je što je siromašan mada on može misliti da je to loše po njega. Međutim, Allah Želešanu mu možda s time želi, želi mu dobro. Želi da ostane čvrst u ovoj vjeri. Jer možda da ima puno imetka, kupio bi sebi, sebi dobru, kuću, kupio bi sebi dobro auto, pa bi se uzoholio pa bi se okitio onim osobinama sa kojima nije zadovoljan njegov gospodar, zato mu Allah Želešanu daje da, da bude siromašan. U nastavku hadisa Allahu poslanik sallallahu kaže e, e, prenosi hadis kući od Allaha Žešan i kaže a zaista kaže ima mojih robova koje neće popraviti ništa drugo nego, nego bogatstvo. Jer kaže da sam dao da se im dao da budu siromašni, da fasada haluhum, kaže oni bi, njihovo stanje bi se pokvarilo i oni bi skrenuli sa pravog puta. Znači Allah Želešan nekada i svoje blagodati dadne čovjeku da bude, da bude siromašan, a nekada i svoje blagodati mu Dadnije da bude, da bude bogat. Ili nekada Allah subhanahu wa ta'ala dadne čovjeku da ima neku manu na tijelu, da ne vidi možda ili da je e, da ne da se da ne znam ostane bez ruke ili tako dalje i tako dalje. Čovjek pomisli da je to da je to jel tako prvo što pomisli jest da je oštećen, da je zakinut, da jednostavno nije, nije možda na bila njegov gospodar bio pravedan prema njemu. Međutim, ni sam nije svjestan da mu Allah Želešanu možda time želi, želi mu dobro. Zašto? Jer ako bude osaburio i ako se bude strpio na tom iskušenju kojem Allah subhanahu wa ta'ala dao, treba da zna da će ga uzvišeni subhanahu wa ta'ala obilato nagraditi. I zato Allah Želešanu kada govori o strpljivima, on im obećaje nagradu koju, ne obećaje drugim ljudima. Za svako djelo zna se toliko i toliko imaš sevapa. Međutim, za sabur Allah subhanahu wa ta'ala nagrađuje ljude bez ikakvih granica. Znači, nema tu granica kod Allaha Želešanu. Allah Želešanu bez nekih tačnih proračuna nagrađuje, nagrađuje ljude koji su, koji su strpljivi. Zato je sabur jedna vrlina sa kojim se treba okiti svaki čovjek. I zbog tog iskušenja koje je Allah subhanahu wa dao, da e, možda se patiš ili da si bolestan od bolesti, znaj da te čeka velika nagrada kod tvog gospodara, Allaha subhanahu, wa ta'ala. Zatim kaže dalje Allahu poslanik sa La yaqbalu illa tayyiban. Znači Allah je dobar i ne prima osim ono što je dobro. Allah subhanahu wa ta'ala ne prima, ne prima djela koja nisu, koja nisu dobra a dobra djela su ona djela, kao što vam je poznato, kod kojih se ispuni dva uslova ili dva šarta, a to je da budu u skladu sa Allahom Đelešanuhom, vjerom i sa sunnetom Allahu poslanika s.a.v. Pa ako bi ti došao klanjati četiri rekata akšam namaza, a naređeno ti je tri, tvoj akšam namaz nije, jel tako nije primljen kod Allaha dželle Zašto? Zato što ga nisi obavio onako kako ti je to tvoj gospodar naredio. I drugi uslov da tvoje djelo bude dobro djelo jeste da E, bude iskreno urađeno u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači to su ta dva uslova ili dva šarta koja se mora ispuniti da bi djelo bilo primljeno kod tvog gospodara. Šta ovdje znači la yakbalu illa Da Allah ne prima ne prima osim ono što je što je dobro. Ovaj kabul ili prihvatanje kod Allaha šanu islamsko lema dijeli na dvije u dvije skupine. Ova skupina o kojoj, su ovdje, o kojoj govori ovdje Allahu poslanik sa jeste da nemaš nagrade za to. Znači da ti možeš to djelo uraditi, međutim nećeš biti, nećeš biti nagrađen za njega nećeš biti znači nagrađen za njega kao što pospominje u drugom hadisu hadisu Allahu da žena koja odi u e, namirisana na namaz da je Allah subhanahu wa taala ne prima namaz to ne znači da ona e, da je ona griješna što ga nije klanjala ili je odbačen ne nego jednostavno nije namaz ona je onu dužnost koju je e, što je Allah subhanahu wa taala naredio ona je to obavila i s te strane neće biti griješna kod Allaha Đelešan s tim da neće imati nagradu za to svoje, za, ta, za to svoje djelo, to jeste za taj svoj namaz. Primjer za ovu drugu skupinu dijela koje Allah subhanahu wa ta'ala za njih kaže Allah poslanik da je Allah ne prima jeste hadis u kojem poslanik sallallahu kaže da Allah Želešanuhu neće primiti namaz bez abdesta. Znači ovdje Allah Želešanuhu ne prima namaz uopšte, Znači, ne da ga primi, ali da nisi nagrađen, nego Allah Želešanuhu ovdje nikako ne prima. I dužan si abdestiti ponoviti namaz. Znači, dužan si ponoviti to dobro djelo, to djelo koje ti je Allah naredio, za razliku od onog djela koje smo u prvoj skupini spomenuli, znači gdje si ti obavio svoju dužnost i s te strane nisi griješan, ali nećeš biti nagrađen kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači to je što se, što se tiče ovoga Kabula e, koje kojeg prihvatanja znači dijela kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I dalje kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi Allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin." Kaže Allah je naredio vjernicima ono što je naredio poslanicima. Znači ovdje vidimo da su i poslanici bili ljudi kojima je bilo naređeno i koji su bili dužni da izvršavaju ono što i što što moraju izvršavati jel tako i vjernici. Pa kaže uzvišeni ja juhar rusulu kulu mine tajibati u amelu saliha o poslanici radite jedite lijepa jela i radite dobra, dobra djela. I ovdje se Allah Želešanu obraća ja juhar rusulu o poslanici. I postavlja se pitanje kako se to Allah Želešanu obraća poslanicima preko posla, obraća se poslaniku, objavljuje znači Kur'an, a on kao da se subhanu obraća, obraća svim, svim poslanicima. Islamsko lema ovo tumači pa kaže da jednom poslaniku, to jeste posljednjim božim, božim je bila, naređena ova stvar, da e, jede lijepa jela i da radi dobra djela i ova stvar je bila naređena i svim drugim poslanicima, pa zato Allah Želešanu kaže ovo poslanici, jer je ovu stvar naredio svakom poslaniku pojedinačno. Dalje kaže uzvišeni u kavluhu ta'ala Ja ajuhalladine amanu kulu mine tajibati, kulu min tajibati ma razaknakum. O vi koji vjerujete, jedite lijepa jela sa kojima vas mi obskrbljujemo. Dalje kaže Allahu poslanik sa seleme, thumma dhakara rajula sefara Kaže zatim je spomenuo čovjeka koji je dugo putovao. ešaate aghbara. Kaže e, bio je raščupan i kosi prljav, je mudu jedehi ila sama. Kaže dizao je svoje ruke ka nebu i govorio ja rab, ja rab, o gospodaru, o gospodaru. A kaže njegova hrana je haram, njegovo piće je haram, njegova odjeća je haram i kaže odhranjen je na haramu, pa kako da mu se uzvišnja Allah odazove. I na kraju ovog hadisa poslanik alaihi salatu wasalam spominje, spominje stvari koje e, su jedan koje su od onih razloga zbog koji uzvišnja Allah subhanahu wa ta'ala prihvata prihvata e, dovu čovjeka. Pa tako kaže prva stvar je e, jutilu e, sefara. Znači da dugo da je na putovanju ili da dugo da dugo putuje. Zbog čega? Zato što čovjek kad je na putovanju bliži je Allahu subhanahu wa ta'ala u smislu da jednostavno sam je na putovanju i osjeća svoju slabost Izmorene, je, i zna da, mu nema pomoći osim kod njegovog gospodara. Da mu Allah subhanahu wa ta'ala samo, može pomoći. I zato u drugom hadisu također prenosi Abu Hurere, Allahu poslanik sallallahu kaže: mustajabati la Kaže tri dove su primljene kod Allaha dželle i u to nema nikakve sumnje. Znači tri dove su primljene kod Allaha Želešanhu i u to nema nikakve sumnje. Prva stvar koju spominje ili prvu dovu jeste da'vatul mazlum. Znači dova onoga kojim je, je dova osobe koju je učinjena nepravda. Znači to je prva dova koju Allah subhanahu wa ta'ala ne odbija i ona će biti primljena i uslišana kod Allaha Želešanu i ovdje treba napomenuti da se pod ovom dovom, dovom čovjeka kojim je učinjena nepravda misli na E, na, i na muslimana i na nevjernika. Čak i nevjernik ako zamoli Allaha Đalešanu, ako zamoli e, gospodara svih svjetova da uputi mu dovu radi te nepravde kojima mu učinjena, Allah Đalešanu se e, odaziva i uslišava, odaziva se tom čovjeku i uslišava njegovu, njegovu dovu. Zato je poslanik sa Seleme kada je poslao Muaza radi Allahu Ta'ala anhu u Jemen, šta mu je rekao? Kada dođeš u Jemen pozivaj pozivaj ljude u šehadet, pa onda ako se zovu pozivaj ih u namaz, pa ako se odazovu onda im naredi, e, onda uzima jel, od njih zekat, naredim da daju zekat i na kraju toga hadisa mu kaže وَتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُمُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حِجَابٌ kaže i boj se, boj se dove ono, one osobe kojim je, koju je učinjena nepravda, jer između te dove i Allaha Želešanu nema nikakvog zastora. Znači ta dova ide direkt Allahu Želešanu i ona je uslišana. To je znači jedna stvar koju spominje poslanik sallallahu alejhi u hadisu, zatim druga stvar ili druga dova koju Allah subhanahu wa ta'ala prihvata jeste dova musafira. Znači vidimo da Allahu poslanik sallallahu alejhi u hadisu e, kaže da Allah dželle prihvata dovu musafira i treća stvar jeste dova e, da'watul walid ili veledihi. E, dova roditelja svom svom djetetu dova roditelja svom djetetu znači da čovjek kada uputi dovu za, svog, za svoje dijete, da Allah Želešanu se odaziva takvoj dovi i prima je i uslišava. Zato ovo je savjet svima nama roditeljima, jel tako, da se pazimo šta govorimo u trenucima kada nas naše dijete rasrdi i naljuti. Jer čovjek možda nekada u toj sržbi kaže neke riječi na koje jednostavno ne obraća, ne pažnju, a nije ni svjestan da mu je možda Allah u tu dovu primio a čovjek ima običaj svašta reći, svašta prevaliti preko svog jezika kada se naljuti, ne razmišlja pa kaže da Bog da ovo, da Bog da ono, da Bog da više, više nikad ne ušu u kuću, da Bog da se ruka osušla i tako dalje, jel tako, a nije svjestan da će mu možda Allah subhanahu wa ta'ala tu dovu primiti pa će se poslije toga, poslije toga e, kajati, međutim tad mu i u tom trenutku mu ne vrijedi, ne vrijedi kajanje pogotovo kada se radi o njegovom, njegovom djetetu i u ovom trenutku mi je pala jedna fina priča onako koja je poučna kako se čovjek treba kloniti te, ovaj, pogotovo kad, je njegovo dijete u pitanju, kaže se da je e, jedan, jedan čovjek, eh, se to desilo u Kuvajtu, da je e, jedan, brat, stariji čovjek imao je tako dijete, dijete ga je nešto naljutilo i ono pleti po njemu, namlatio ga, izudaro ga i na kraju ga zavezao za stolcu. Hoće slušati babu, sad ti vi šta ćete babu I zaveže ga za stolcu. I ništa dijete plaće, dijete ko dijete, pogriješilo, ali dijete griješi. Ti treba da kao roditelj imaš malo tu fleksibilnosti, da znaš cijeni situaciju i na ispravan islamski način da odgajaš svoje dijete. On ga zavezao za stolicu. I dijete plaći, plaći, plaći, babo, pusti me, odveži, babo neće, ne obraća pažnju na dijete. I kad nakon izvjesnog vremena babo primijeti da mu je, e, zavezao ga je za nogu, je vidi da mu je noga ona je pocrnio taj dio dole ispod, ispod tog mjesta, je li otekla noga, pocrnila krv, stala. I babo šta će brže i bolje uzme dijete, odveže nogu, uzme dijete i u bolnicu i kad je došao u bolnicu doktori kažu, boga mi, moramo mu odrezati nogu. Taj dole dio kaže moramo odrezati. Kaže šta ćemo, ništa kaže, nema drugog rješenja, to se mora odrezati. Hajde dajte mu inekciju, spavali dijete, odrezali mu nogu i dijete se budi i znate šta kaže svom babi. Kaže babo, vrati mi nogu, kaže, neću više biti neposlušan, slušat ću te. Tako da, subhanallah, čovjek nekada u tim trenucima ljutnje, jer neke stvari uradi i nekada kaže i prevali dosta toga preko svog jezika, nije ni sam svjestan loših posljedica tog svog, tog postupka. Zato kažem da jedan, e, vraćajući cijel na hadis, kažem da je jedan od e, razloga da čovjek bude primljena i ukabuljena dova, jeste da čovjek bude i na putovanju Zatim kaže dalje poslanik sa selam Kaže da je bio raščupani kose i da je bio prašnjav. I to je to je jedan od razloga također da Allah Želešanu primi primi tvoju dovu. Ovo nije poziv da se muslimani tako jel, oblači, da oni da hodaju prljavi, ne. Inna Allahe džemilu njuhibbul džemal, da je Allah, Allah Želešanu je lijep i voli ljepotu. I dužnost vjernika je da bude fin, da bude fino počešljan, sređen, namirisan. Međutim, ovo su trenuci se tako čovjek znači, nalazi u takvoj situaciji da je jednostavno razbarušene i kose, da je prljav, on je u tom trenutku bliži Allahu Želešanu. Njegova veza sa Dunjalukom je puno slabija, a njegova veza sa njegovim gospodarom je puno, puno jača i, veća. Zato u drugom hadisu Allahu poslanik sa e, kaže kaže spominje kaže možda ima čovjek ima čovjek kaže koji je prljav i i kosi ohabane odjeći osoba koju svi tjeraju sa vrata, znači uopšte mu niko ne poklanja nikakvu pažnju. Kaže, leu aksama ala la abarra. Kada bi Allaha Želešanu nešto zakljuo da Allah Želešanu to uradi, Allah Želešanu bi to istog trenutka uradio. Zašto? Zato što je njegova veza sa njegovim gospodarom jaka. I, zna, i poslanik sallallahu sam kada je išao, kada je izlazio da čini, da, da klanja namaz za kišu, upravo se prenosi od njega, ali sam da je oblačio odjeću, odjeću koja nije bila svečana odjeća, nego jednostavno on je i svojim srcem i svojim tijelom i sa svojim izgledom pokazivao Allahu Đelešanu da je on taj kojeg čovjek treba, da je on taj kojim se on obraća i da je kod Allahu Đelešanu, da su kod njega riznice i nebesa i zemlje i da on njega samo pomoć traži. Kaže dalje, jamudu dehi ila sama. Sljedeći razlog zbog čega se Allah Đelešanu odaziva čovjeku i prima njegovu dovu, jeste da, da čovjek digne znači svoje ruke ka nebesima i zamoli svoga, svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što dolazi u hadis koji bilježi imam, imam uh, Ahmed, a prenosi ga Salman al-Farisi, da je poslanik sa seleme rekao, kaže, inna Allaha hajijun kerimun. Kaže, Allah Đelešanuhu je stidljiv i plemenit. Stidljiv i plemenit. Jestehi min abdihi, iza rafa ilaihi jadejhi an ma sifra. Kaže, stidi se svoga roba. Allah Želešanu je stidljiv i plemeniti. I stidi se svoga roba kada mu digne ruke i obrati mu se da mu ih vrati prazne. Moj i tvoj gospodar, gospodar nebesa i zemlje, gospodar svega onoga što, se, što nas okružuje, on se stidi mene i tebe. Stidi, stidi se čovjeka kada mu jel, digne ruke i okreni prema nebesima i traži nešto svog gospodara, Allah Želešanu se stidi da mu da mu vrati te ruke prazne. Pa mu ili mu osliša dovu, ili il mu je odgodi radi neke mudrosti koje je njemu subhanahu wa ta'ala poznata, ili mu u najmanju ruku upiše tu dobra djela i odgodi mu to za, za onaj svijet. U svakom slučaju Allah Đelešanu mu ne vrati ruke prazne. Je mudu je dehi ila sama. Znači on je svoje ruke usmjerio i podigao ka nebu i šta kaže? Kaže ja rab, ja rab, o gospodaru, o gospodaru. I islamsko lema kaže da su ove riječi kada čovjek moli, da se preporučuje da se moli sa, ovom riječu, znači da priziva, da govori ja rab, ja o gospodaru. I ako pratite kuranske dove, vidjet ćete da velika većina kuranskih dova uvijek počinje Rabbena atina fid dunja hasana, Rabbena la Znači sve većina, kažem, dova počinje sa Rabbena, gospodaru naš, gospodaru naš, daj nam gospodaru naš, oprosti nam, Kur'anske dove na taj način, na taj način počinju, što, ist, što isto, isto tako je jedan išaret da čovjek treba taj izraz da koristi u svojim dovama. I ovaj čovjek sada koristi. Na putovanju je razbarušen, e, prljav, diže ruke i govori ja rab, ja rab. Međutim, ispunio je sve uslove, međutim nešto fali. Šta fali? وَمَتْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامٌ Kaže, njegova hrana je haram, njegovo piće je haram, njegova odjeća je haram i još i u svom djetinjstvu su ga roditelji pojili i hranili haramom. Fa enna yustajabu lehu, pa kako da mu se Allah da odazove i da usliša tu njegovu, tu njegovu dovu. Znači vidimo da Allah poslanik sallallahu ovdje nam skreće pažnju na jednu jako bitnu stvar, a to je ishrana. Čovjekova ishrana da čovjek treba da, da vodi računa o tome šta stavlja šta stavlja u svoja usta i šta unosi u svoje, tijelo. Iako je ovaj čovjek ispunio sve uslove, međutim, ovdje je zakazao, hranio se haram hranom, pio je na haram način, nosio je haram i metak, haram odjeću koju je kupio, jeli stekao haram i metak pa je kupio i u svom djetinstvu je također odgajan i hranjen sa haram i metkom, što nam svima, jeli, kao roditeljima ukazuje na jednu jako bitnu stvar, da i pored toga što čovjek treba da se brine o samom sebi, da se on hrani na halal način, isto tako da hrani svoju djecu haram, eh, halal E, stvarima i halal hranom i halal pićem i tako dalje. Znači ne treba da kaže ono je malo dijete, to je moje dijete, još uvijek nije odgovoran pred Allahom Đelešanu zbog onoga što, radi. Ne, nego ono što je tebi zabranjeno, nemoj dozvoliti ni svom sinu. Ako ti ne jedeš određenu hranu zato što smatraš da je haram, nemoj dozvoliti ni svom sinu ili svojoj čerci da, da oni znači jedu tu hranu. Zašto? Radi toga da bi tvoje dijete sutra bilo da bi izašlo na pravi put i da, e, da bi njegova dova, ako Bog da, E, bila kabul kod Allaha Želešanu, pogotovo kada znaš da, da ćeš ti sutra kada preseliš, da će za tebe ostati potomstvo koje će se sjećati tebe kao, svoga babi ili kao svoje majke, jel tako, molite Allaha Želešanu da ti oprosti. Pa ko bi onda volio da mu dijete, da dijete upućuje Allahu Želešanu u dovu za, da mu Allah Želešanu kao njegovom roditelju oprosti grijeha, da mu se ta dova ne prima. Zato čovjek, kažem, treba da se potrudi i da nastoji, da isto kao što sebe hrani halal hranom, da i svoje dijete E, hrani halal hram, hranom i na kraju kaže poslanik sa seleme fa anna yustajabu lahu kaže kako da mu se Allah dželle odazove i da mu kabuli tu njegovu da Ovo ne znači da mu Allah šanuhu neće u kabul da Ovo je bitno spomenuti. Međutim, Allahu poslanik sa seleme, jer Allah šanuhu je jeli milostiv. Međutim, poslanik sa seleme ovdje koristi jedan izraz fa anna yustajabu lahu kako da mu se Allah Želešanu, kao da sada seleme e, kaže da je Haman pa nemoguće da se takvom, e, takvoj osobi, takvom čovjeku koji se na taj način hranio, da mu se Allah subhanahu wa ta'ala e, odazove i da usluša tu njegovu, tu njegovu dovu. Ovo bi prilike bilo, znači, ukratko neke stvari koje su vezane, vezane za ovaj hadis. E, molijeći Allaha Želešanuhu da svi zajednički izvučemo iz ovoga hadisa pouku da stvari koje su vezane za dovu, da ih nastojimo e, da ih nastojimo tako praktikovati kad smo na putovanju da molimo Allaha Želešanu jer to su predivne prilike kad čovjek ima u situaciji da mu Allah Želešanu prima dovu i ne treba je, ne treba je zapostaviti tu priliku, treba je iskoristiti ove druge stvari koje smo spomenuli a isto tako da se klonimo onoga što nam je naš gospodar Allah subhanahu wa ta'ala zabranio i da vas Allah Želešanu nagradi na vašim strpljenju subhanak